Եթերում Վարդուհի Բաղդասարյանի հեղինակային հոգևոր դարձ հաղորդաշարն է։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ երկինքը երկրի վրա։ Այսպես է հասկացվել Սուրբ Պատարագը վահանջական օրերին։ Այսպես են քրիստոնյաներն ըմբռնում Սուրբ Պատարագի խորուրդը։ Պատարակով ողջ եկեղեցին ծեսին ներկա գտնվող հավատացյալների հետ միասին դառնում է երկինք երկրի վրա եւ դրախտ կենաց ծառի անմահարար պտուղներով։ Ըստ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան հայրապետի Սուրբ Պատարագի ժամանակ երկինքը բացվում է եւ հրեշտակներն իջնում են։ Թեպետ պատարակը երկրի վրա է կատարվում, սակայն երկրային ընծայով չէ, այլ երկնքից իջնող հացով, որ կյանք է տալիս աշխարհին։ Պատարակն ամենամեծ ծեսն է, ամենամեծ հանդիսությունը, որ եկեղեցին կարող է կատարել։ Պատարակի խորհուրդը հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից Վերնատանը վերջին ընթրիքի ժամանակ։ Եվ մինչ նրանք դեռ ուտում էին, Հիսուս հաց վերցրեց, օրհնեց, կտրեց ու տվեց աշակերտներին, ասելով. «Արեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ բաժակ վերցնելով գոհություն հայտնեց, տվեց նրանց եւ ասաց. «Խմեցեք դրանից բոլորդ, որովհետեւ այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ թափվում է շատերի համար իրենց մեղքերի թողության համար»։ Բարեկամներ թեմայի շուրջ տաղավարում մեկնաբանություններ կանի հայարակելական եկեղեցու Արատյան հայրապետական թեմի Նուբարաշենի Սրբոց նահատակած եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Բարդուհիմիոս քահանա Հակոբյանը Պատարակը ամենակարևոր արարողությունն է։ Ինչու է ամենակարևորը, որովհետև այն արարողությունն է, որի ժամանակ մարդը հաղորդակից պետք է լինի իր արարչի հետ։ Մինչև Քրիստոս Աստված մարդուն տվել էր հնարավորություն մեղքից ազատագրվելու, մաքրվելու մի եղանակ դա զոհաբերություն կատարելն էր։ Այն ժամանակ Աստծո տված Մովսեսական օրենքի համաձայն կենթանուն տանում էին տաճար, մարդը ձեռքը դնում էր կենթանու գլխին, խոստովանում էր իր կատարած սխալները եւ քահանան աղոթք էր ասում, մորթում էին այդ կենթանուն, ողջակեզ էին մատուցում, այրում էին տաճարում եւ մարդը համարվում էր մեղքից մաքրված։ Քրիստոսով այս արարողությունը վերջացավ որովհետև Աստված տեսա, որ մարդը ինչ է անում, ինչ մեղք ասած գործում է, տարվա մեջ հատուկ այդ օրը, մեկ օր գալիս է տաճար, մի կենթանի է զոհաբերում եւ ինքը նորից շարունակում է մեղքի մեջ ապրել։ Այս գործողությունը չի լինում մարդուն կատարյալ ազատագրող։ Դրա համար Քրիստոս ինքը եկավ, մարդացավ, դարձավ մարդ, չկործրեց իր աստվածային էությունը եւ հասկացավ մարդու բոլոր խնդիրները լիարժեք բոլոր մտահոգությունները եւ ինքը իր կյանքը տվեց, մեռավ, հարություն առավ եւ հստակ պատվիրան տվեց, որ ինչպես մարդը ազատագրվի մեղքից։ Քրիստոս մի, այսպես ասած, մեխանիզմ ստեղծեց մեղքից ազատագրման։ Տեսնում ենք ավետարանի մեջ, երբ Քրիստոս իր աշակերտներին հստակ իշխանություն տվեց, ասելով, որ ում մեղքերը որ ներեք երկրի վրա, այն ինչ որ կապեք կապված կլինի երկնքում, այն ինչը որ արցակեք, արցակված կլինի երկնքում։ Ասում է տալիս եմ ձեզ երկնքի արխայության բանալիները այս դրվագը հիշում ենք եւ երկրորդ կարեւոր գործողությունը վերջին ընթրիքի ժամանակ Քրիստոս վերցեց հացը, գինին, օրտնեց, տվեց աշակերտներին, ասեց՝ «Առեք, կերեք, առեք, խմեք, սա է իմ մարմինն ու արյունը, ձեր մեղքերի համար որ թափվեց եւ նոր ուխտ եմ կնքում ձեր հետ»։ Այսուհետև ձեր մեղքերից մաքրման համար այդպես կանեք եւ դուք։ Այս երկու գործողությունը երբ միացնում ենք իրար, այսինքն աշակերտին տվեց իշխանություն մաքրելու մեղքերից կամ չներելու եւ տվեց իշխանություն նրա մարմինն ու արյունը ճաշակելու, որովհետև Քրիստոս հարությունից հետո 40-րդ օրը համբարձվեց երկինք եւ աշակերտները այլևս Քրիստոսի խոսքի համաձայն այս ձևով սկսեցին հաղորդակից լինել Արարչի հետ։ Սուրբ հոգու շնորներով համախմբվում էին, աղոթք էին անում, խնդրում էին, որ Աստված հացն ու գինին փոխակերպի դարձնի Քրիստոսի կենարար մարմին եւ այրում եւ տալիս էին այն մարդուն, ով որ որ զղջումով, ապաշխարությամբ եկել էր իրենց մոտ մաքրվելու։ շատ կարևոր հարցեր է առաջանում, որովհետև շատերն ասում են դե քահանան ով է, որ ինքը արցակի մարդուն որևէ մեղք, այստեղ նորից Սուրբ Գիրքը տալիս է մեզ այդ հարցի պատասխանը։ Ոչ թե քահանան անձն է ներում կամ չներում, այլ քահանան այն անձն է, որի միջով հոսում են Աստվածային շնորները որովհետև Քրիստոսի աշակերտները, որ ստացան այս կարևոր իշխանությունը, ներելու եւ Քրիստոսի մարմին ու արյունը պատրաստելու այդ գործողությունները իրենք իրենց հերթին ձեռնադրության միջոցով իրենց աշակերտներին փոխանցեցին։ Ձեռնադրեցին քահանաներ, երեցներ, եպիսկոպոսներ, սարգսակներ եւ ամեն մեկին որոշակի իշխանություններ տվեցին այս անելու, այն անելու։ Եվ այսօր օծյալ հոգևորականը, քահանան այդ աստվածային իշխանության կրողն է տրված Քրիստոսի աշակերտի կողմից, իսկ աշակերտը Քրիստոսի կողմից։ Եվ ինքը իր անձը չէ, որ ներում է, այն մարդը, ով որ գալիս է մասնակցելու այդ արարողությանը, որը որ սովորաբար Կիրակի օրերն ենք մենք մատուցում։ Ինչու հենց Կիրակի օրն ենք մենք մատուցում, որովհետև Քրիստոս Կիրակի օրը հարություն առավ։ Մեր համար Աստծո տված այն պատվիրանը, որ շաբաթ օրը սուրբ պիտի պահվի, քրիստոնյայի համար փոխակերպես դարձավ Կիրակի օրը, որովհետև միաշաբաթ էր, երբ Քրիստոս հարություն առավ։ Եվ մենք Քրիստոսի հարությամբ ենք ազատագրվում։ Մենք Քրիստոսի հարությունն ենք կարևորում։ Մենք մաքրվում ենք մեր մեղքերից, որ մի միանանք Քրիստոսին, որ մենք էլ հարություն առնենք մահից հետո։ Դրա համար այս Կիրակի օրը այս գործողությունը պատարակի ժամանակ, որ տեսնում ենք, սա այն գործողությունն է, որտեղ որ քրիստոնյային տրվում է հնարավորություն մասնակցելու, ճաշակելու Քրիստոսի մարմինն ու արյունը, խոստովանելու իր կատարած մեղքը, սխալը Աստծո պաշտոնյայի առաջ ով այդ աստվածային իշխանության կրողն է Փևանմահ պատարակ մատուցվում է ամեն Կիրակի, ինչպես նաև հատուկ տոների ժամանակ։ Յուրաքանչյուր հավատացյալ պետք է մասնակցի պատարակին մի պահ վերանա կենցաղային ու աշխատանքային բոլոր հոգսերից եւ հաղորդվի Աստծուն, ստանա մխիթարություն եւ հոգեվոր հանգստություն։ Պատարակը բովանդակում է Հիսուսի մարդեղության ողջ խորուրդը, կյանքի դրվագները եւ նրա բոլոր փրկagorցության տնորինությունները, ծննդից մինչև համբարձում եւ հոգեգալուստ, որոնք արտացոլվում են խորհրդապաշտական գործողություններով, սուրբգրային ընթերցումներով, սաղմոսների եւ շարականների կատարմամբ, խրատներով, քարոզներով ու աղոթքներով։ Պատարակ մատուցելու իրավունք ունի միայն օծյալ հոգեվորականը։ Երբ մենք Աստվածային որևէ խորհուրդ փորձենք ամբողջությամբ բանականորեն հասկանալ, միևնույնը չենք կարող հասկանալ։ Պատարակի ժամանակ մի անսահմանասկզբում շատ հետաքրքիր շարական է երկվում խորուրդ խորին, այսինքն ներկայացնում որ այս խորուրդը այնքան խորն է, որ մենք չենք կարող որքան էլ փորձենք տեսանելի նշանների միջոցով հասկանալ, միևնույնն է մեր բանականության մեջ ինչ որտեղ པարզ չի դառնա, օրինակ հացն ու գինին ինչպես են դառնում Քրիստոսի մարմին եւ արյունը կարևոր բան է այսինքն որքան էլ որ փորձենք հասկանալ եւ այստեղ է որ պիտի գա մեր հավատքը մեզ օգնելու որովհետև այսպես արեց Քրիստոս։ Եթե մենք Քրիստոսին հավատում ենք, այն կետերը, որտեղ որ այլևս բանականորեն մենք դժվարանում ենք ընկալել, մեզ պիտի գա մեր հավատքը օգնության։ Որտեվ շատ բաներ կա, որ մենք կյանքում գործողությունը մենք տեսնում ենք եւ չենք կարողանում հասկանալ ինչու է այսպես եւ մեր հավատքն է, որ մեզ գալիս է օգնության։ Ուրեմն մենք ոչ միայն ամբողջությամբ Արցախ կեսարացու պատարակն ենք օգտագործում, մենք օգտագործում ենք նաեւ համեմվածը, մեր պատարակը մշակված է Արցախ կեսարացու հիմնական Ոսկեբերյանի, Հովան Ոսկեբերյանի, նաեւ այնտեղ կան Գրիգոր Նարեկացու շատ ծածուկ աղոթքներ եւ ամբողջը այն գործողությունն է, որը որ մարդուն հասկանալի պատկերավոր տեսքով փորձում է բացատրել Քրիստոսի ծնունդը օրինակ ասենք երբ պատարակիչ քահանան աստծո օծյալ պաշտոնյան դուրս է գալիս ավանդատնից այն տեղը որտեղ որ պատրաստվել էր զգեստավորվել էր նույնիսկ այդ զգեստներն էլ ամեն մեկը մի իշխանություն են ներկայացնում եւ երբ ավանդատնից դուրս է գալիս պատարակի քահանան սկզբնական շրջանում պատարակի միջև միջնամասը ինքը Քրիստոսին է ներկայացնում իր ամբողջ թակավորական փառքով եւ ավանդակներից դուրս գալը խորհրդանշում է Քրիստոսի ծնունդը երբ աշխարհ գալոցի ժամանակ, այսինքն հնչում է բարեխոսությամբ շարականը, եւ քահանան պատարակիչ իջնում է ժողովրդի մեջ, պատտվում է այս աշխարհ գալուց է կոչվում, սա կոչվում է, որ Քրիստոս մարտացավ, իջավ երկրի վրա, մարդկանց հետ շփվեց, խոսեց, քարոզեց, մկրտեց, բժշկեց եւ այնտեղ հավատացյալները խնդրում են, որ իրենց եւս հիշեն աղոթքների մեջ եւ որ պատարակիչ քահանան պատասխանում է, որ անպայման պիտի հիշի իր աղոթքների մեջ տվյալ մարդուն։ ինչպես ասացինք, մեր պատարակը բաժանված է, այսպես ասած, 4 կարևոր մասերի պատրաստություն, ճաշու պատարակ, բուն պատարակ եւ արցակում։ Այս կարևոր հատվածը սկսվում է այնտեղից, որտեղ որ այլևս ընթերցվածքները օրվա աստվածաշնչյան ընթերցվածքները ավարտվել են, մենք խոստովանել ենք հավատամքը, երկել ենք մեր դավանանքը, որը որ ունենք, որը հաստատված է Նիկո ժողովի ժամանակ եւ արդեն քահանան զգեստափոխվում, հանում են զգեստները, որոնք որ խորհրդանշում են փառքը ինքը դառնում է սպասավորը եւ խորթանոցից բերվում է սուբսեղանի վրա դրվում հացը եւ գինին, որը որ արլևս խորթանշում է Քրիստոսին։ Եվ այստեղից քահանան այլևս այդ թագը, խաչը, հողաթափերը հանում է, որովհետև այն տեղը, որտեղ որ կանգնված է, այլևս իր դիմասը սրբությունն է եւ ինքը երկյուղացությամբ է մոտենում այդ սրբությանը։ Եվ ամենակարևոր առողությունը, այսպես ասած, պատարագի տեղի ունում որդի Աստծո շարականի ժամանակ, այդ փոխակերպումը Քրիստոսի, որ հացն ու գինն ծածուկ աղոտների մեջ քահանան աղոտք է անում, օրտնում է հացը, օրտնում է առանձին գինին, հետո օրտնում է հացը եւ գինը գինին եւ այդ Սուրբ Հոգու էջքը, որ այլևս այս հացը եւ գինին Քրիստոսի մարմինն ու այրումն են, այստեղից է սկսվում։ Եվ այստեղով արդեն պատարակը իր ամբողջության մեջ է մտնում։ Նրանից առաջ, երբ որ մենք տեսնում ենք խորթանոցից բերելու հատվածը, երբ սրբությունը բերվում է հանդիսավոր կերպով, բերվում է սուբսեղանի արջև, այնտեղ համբարձեի իշխան, այսինքն հրամանատրվում, որ իշխաններ երկնային հրեշտակները բաց են երկնքի արքայության դռները, որովհետև ահա գալիս է Փարքի թակավորը եւ այն մուտքը, որ այլևս Քրիստոս ներկա է մեր մեջ եւ դրանից հետո արդեն մարդիկ իրար ողջագուրվում են ուրախանալով որ Քրիստոսը մեր մեջ հայտնվեց Սուրբ Պատարագի արարողության բուն առանցքը կազմում է հաղորդության խորուրդը։ Այն Քրիստոսի ինքնազոհաբերման խորուրդն է, որի ժամանակ անմահ գառն Աստծո որպես հաշտության զոհ խորհրդավոր կերպով պատարակվում է Սուրբ Սեղանի վրա, բաշխելով հավատացյալին իր Սուրբ Մարմինն ու արյունը, որով վերականգնվում է ի սկզբանե հաստատված հաղորդակցական կապը։ Պատարակը մեր համար առաջին հայացքից անհասկանալի է որովհետև գրափար է կատարվում եւ շատ նորահավատների համար կամ այն մարդկանց համար, ովքեր որ չեն ցանկանում շատ ջանք թափեն հասկանալու պատարակի խորհուրդը, առաջին հայացքից կարող է մարդուն վանող լինել, մտածեն, որ գալիս են, չեն հասկանում, այդ ինչ են խոսում, այդ ինչ են ասում, բայց ասեմ, որ ես որպես հոգեվորական շատ մարդկանց հետ զրուցելով մեկ ամսվա ընթացքում, այսինքն 4-5 անգամ մասնակցելով, ով բարբերաբար մասնակցելով պատարակին եւ բնականաբար հոգեվորականի օգնությամբ մարդը լիարժեք կարողանում է հասկանալ։ Ուրեմն եթե մենք ակնկալում ենք, որ մեր մարդ-աստված հարաբերությունը մի ակնթարթում միանգամից պիտի վերականգնվի, ուրեմն այն տրամաբանության մեջ ճիշտ է, որ պիտի գան մեկ անգամ մասնակցեն պատարակին, չհասկանան եւ հիասթափվեն գնան։ Այսպես չլինի, մի ակնթարթում չի վերականգնվելու։ Մենք ջանք պետք է թափենք հասկանալու համար, ընկալելու համար եւ պիտի աշխատենք մենք ինքներս մեղը, ինչպես որ ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վարքյան մարդը պիտի իր հոգեվոր վերելքի համար աշխատանք տանի։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր հայրաքելական եկեղեցու Արատյան հայրապետական թեմի Նուբարաշենի Սրբոց նահատակաց եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Բարդովեյոս քահանա Հակոբյանը, հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք